Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Ewa Mierzejewska. 57-latek zatrzymany po wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Wczoraj usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, prokurator Bartosz Kilian podejrzany zapoznaje się z zebranymi materiałami razem ze swoim obrońcą. W dalszej kolejności prokurator podejmie decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych. W tej chwili 57-latek stoi pod zarzutem spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Łukasz Litewka zginął wskutek wypadku drogowego w czwartek podczas jazdy rowerem. Wjechał w niego samochód. Poseł Nowej Lewicy był znany ze swojej działalności charytatywnej. Miał 36 lat. Są pierwsze zawiadomienia do prokuratury także od wrocławian poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Zgłoszenia są przekazywane do śledczych z prokuratury w Katowicach, bo to ona prowadzi śledztwo w tej sprawie. Prokuratura Regionalna w Katowicach śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto wszczęła 17 kwietnia. Jest prowadzone w sprawie możliwości popełnienia oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W momencie, kiedy śledztwo ruszyło, straty oszacowano na co najmniej 350 milionów złotych. Jednak kwota rośnie z każdym dniem. Jak poinformował nas rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Damian Pownuk, także do wrocławskich śledczych zaczęły spływać zawiadomienia o poszkodowanych w tej sprawie. Są i będą przekazywane na bieżąco do prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy doradzają, aby przed zgłoszeniem sprawy poszkodowani pobrali listę transakcji. Warto też sporządzić wydruki przelewów, tak aby widoczne były numery rachunków. Z Wrocławia mówiła Beata Makowska. Odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych z pewnością zainteresuje Rosję, uważa Jacek Czarnecki z Radiowej Jedynki. Wszczęcie procedury w sprawie ujawnienia dokumentu zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów Jacek Czarnecki podkreślił, że jeśli do tego dojdzie, to raport w połączeniu z aneksem z pewnością zostanie starannie przeanalizowany przez Rosję. Na pewno Rosjanie będą badali tam każde słowo, każdy kontekst tego raportu, bo oni na podstawie takich okruchów po prostu, tak jak archeolog albo historyk sztuki rekonstruuje jakąś wazę, czyli raport z aneksem, one stanowią pewną całość. Tam są jakieś fakty, więc te fakty będą wydłubywane. Nawet jeśli to są zdania pojedyncze albo nawet pół zdania, ponieważ to się wszystko opiera na najtajniejszych dokumentach polskich służb. Raport Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza o WSI opublikowano w 2007 roku. Zarzucono tej służbie działającej w latach 1991-2006 m.in. brak rozliczeń z lat PRL, szpiegostwo na rzecz Rosji i udział w aferze FOS oraz nielegalny handel bronią. Wszczęte po raporcie śledztwa w większości umorzono. Dziś na konwencji gospodarczej PiSu w Warszawie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek wystąpią na jednej scenie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Myśląc Polska, Alternatywa 2.0, Gospodarka i Finanse. Konwencja rozpocznie się o 10.30 wystąpieniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przewidziana jest też dyskusja o dwóch panelach tematycznych. Pierwszy będzie poświęcony rozwojowi polskiej gospodarki, a drugi finansom publicznym. To są aktualności jedynki a w nich amerykańskie obywatelstwo za milion dolarów. Administracja Donalda Trumpa dotychczas zatwierdziła tylko jedną wizę imigracyjną typu Złota Karta. To jeden ze sztandarowych programów amerykańskiego prezydenta. Po zapłaceniu miliona dolarów można otrzymać stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto w grudniu, a informacje na ten temat przekazał Departament Handlu. Program wizowy jest dostępny dla cudzoziemców, którzy chcą wpłacić darowiznę w wysokości 1 miliona dolarów na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ogłosił ten program w zeszłym roku, promując go jako przyspieszoną ścieżkę umożliwiającą zamożnym cudzoziemcom uzyskanie legalnego pobytu, a także jako sposób na zasilenie dochodów budżetu państwa. Na rządowych stronach można znaleźć informacje, że cały proces da się zrealizować w rekordowo krótkim czasie. Osoby ubiegające się o wizę wnoszą opłatę manipulacyjną w wysokości 15 tysięcy dolarów na rzecz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest to kwota dodatkowa, niezależna od darowizny w wysokości 1 miliona dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sobota raczej pochmurna, najwięcej słońca w południowej i centralnej części kraju. W północnych województwach po południu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 10-12 stopni na wybrzeżu i Kaszubach, około 17 w centrum do 20, a nawet 21 stopni Celsjusza na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach w północnej części kraju do 70 km na godzinę, a nad morzem i na Kaszubach w porywach przejściowo do 95 km na godzinę. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale, już spada i będzie spadało. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Choć trudno w to uwierzyć, dzisiaj świętuje swoje 80. urodziny. Ja myślę, że i matematyka, czuję się dobrze i liczby, a ja potrafię liczyć, szczególnie lata mojego życia. Przed nami jubileusz Andrzeja Seweryna. Z tej okazji zapraszamy na słuchowisko z jubilatem w roli głównej Rozmersholm według dramatu Henrika Ibsena. Dzisiaj po godzinie 21 a po godzinie 22 specjalne urodzinowe spotkanie z aktorem i z reżyserem w audycji Teatr to lubię. Martyna Podolska, zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców. and I'll stand by you through our rocking years. Rocking chair. friend. I'll be your lover until the end. There'll be no other. And my heart has only room for one. Yes, I'll always. chairs rocking babies rockabye rock of ages side by side we'll be together always and if you hold me tight when you love me that's all I. rocking, baby. i proszę Państwa, niepostrzeżenie znaleźliśmy się w trzeciej godzinie audycji Jedynka w drodze. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy podróżują dzisiejszej nocy i słuchają nas, jadą bezpiecznie. Pogoda raczej sprzyja e, mm, podróży. E, no ale noc jest taką porą, w której trzeba rzeczywiście zachować szczególną ostrożność i tego Państwu życzę. E, trzecią godzinę rozpoczęła mm, Dolly Parton y, z Ricky Van Sheltonem, no taką klasyką kantrową, bo i takiej klasyki kantrowej będziemy słuchać w tej godzinie. No za chwilę pojawi się Ed Bruce, no a potem będziemy słuchali, mm, proszę Państwa, George'a Straita, artystę, który Zasłynął y, między innymi z tego, bardzo popularnego, jeśli chodzi o muzykę country, że udało się sprzedać na jego koncert jeden koncert tylko, to nie jest festiwal, tylko jeden koncert na stadionie, który dawał 106 tysięcy biletów. No domyślacie się Państwo, to jest w ogóle rekordowa liczba sprzedaży biletów na koncert jakiegokolwiek artysty. George Strait tutaj ma ten rekord. Posłuchamy jego utworów, potem jeszcze chyba ze dwóch e, piosenek mm, e, naszego też faworyta, mojego właśnie faworyta Rendy Trebisa, e, ale w tak zwanym międzyczasie słuchać będziecie Państwo informacji dla zmotoryzowanych. Otóż majówka rozpocznie się w najbliższy czwartek od kilku, mm, o kilku rzeczach ważnych dla kierowców, by bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić przy przypomną nam Izabela Kostyszyn i Patryk Kuniszewicz, ale zanim ich posłuchamy, Ed Bruce przed Państwem. Have you seen those arms that used to hold me? Have you seen that used to thrill me. Have you seen the heart that used to only love just me? Then you've seen the things I couldn't see. Have you seen those eyes that I left crying? Have you seen those ears that heard my lying? Have you seen those legs that walked away when she quit trying? Then you've seen the things I couldn't see. Ain't it funny? too blind to see the only love he'll ever need as I stand here in the darkness, in the light of memory. I can see the things I couldn't see. things I couldn't see. Too late I see those things I couldn't see. Program pierwszy Polskiego Radia. Każdy z nas, a w zasadzie każdy kierowca, wie, że jeżeli chodzi o dłuższą podróż, trzeba się do niej przygotować. Przede wszystkim wyspać, nie pić alkoholu dzień wcześniej, odpowiednio przygotować samochód, sprawdzić jego stan techniczny, dobrze go zapakować i najlepiej zrobić to przed podróżą, ale nie 5-10 minut, tylko na przykład wieczorem, skoro startujemy następnego dnia. Rano śniadanie lekkie niż tłuste, żebyśmy nie byli w podróży znudzeni. To wie każdy. A jednak, rokrocznie podczas długiego weekendu majowego, dochodzi do wielu zdarzeń w ruchu drogowym. Mamy wiele ofiar śmiertelnych i poszkodowanych. Wie o tym doskonale Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego, która przygotowała raport z pięciu majówek. Sytuacja na drogach w pierwsze dni maja nie różni się znacznie od innych weekendów, a nawet tych wypadków średnio jest trochę mniej niż pozostałe weekendy w roku. Także nie jest źle, co nie znaczy, że jest bezpiecznie. Najwięcej wypadków mamy przy dobrych warunkach atmosferycznych, w ciągu dnia na suchej nawierzchni i o tym należy pamiętać, bo prognoza na najbliższe dni jest raczej dobra. Więc to, że świeci słońce, to nie znaczy, że jest bezpieczniej. Poza tym najwięcej wypadków jest w obszarach zabudowanych zabudowanych, ale najcięższe są wypadki poza obszarami zabudowanymi, bo tam jeździmy dużo szybciej, w związku z tym jak dochodzi do jakiegoś wypadku, to skutki są poważniejsze. Innym problemem są wypadki na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Tam jest bardzo dużo wypadków. Problem polega na tym, że na takim rodzaju dróg wykonujemy dużo niebezpiecznych manewrów, przede wszystkim manewry wyprzedzania i stąd bierze się duże zagrożenie. Generalnie 11% wypadków w te pięć majówek przeanalizowanych to były wypadki wypadki, w których brali udział kierujący pod wpływem alkoholu. To, co jest ważne, że te wypadki należą do jednych z najcięższych, czyli w tych wypadkach, w których kierowca był pod wpływem alkoholu, jest bardzo wysoki wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków. Drugą grupą takich ciężkich wypadków są wypadki spowodowane nadmierną prędkością. Aż 26% wszystkich wypadków w czasie tych pierwszych dni maja to są wypadki, w których kierowcy jechali zbyt szybko. to hesitate and be too shy, way too late. I don't care what they say other lovers do. I just wanna dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart of two, and I just wanna dance with you. I wanna dance with you, twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. And I just wanna dance with you. I caught you looking at me when I looked at you. Yes, I did. I ain't that true. You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too. So am I, and so are you. If this was a movie, we'd be right on cue. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. And I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Hold you in my arms songs once more. That's what they invented dancing for. And I just wanna dance with you. just wanna dance with you. I just wanna dance with you. I just wanna A my, mając y, z tyłu głowy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przypominamy o jeszcze jednej ważnej zasadzie. Moim gościem jest pani Ewa Odechowska-Rogalska, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zaczyna się długi weekend. Wiele osób jest już w trasie. I czy aby nie powinni najpierw odpocząć po pracy, zanim wyruszą w długą drogę? Rzeczywiście możemy mówić o tym, że lepszą strategią byłby odpoczynek, zwłaszcza mając na uwadze statystyki wypadków, które które jasno wskazują, że piątek jest dosyć newralgicznym dniem w ogóle w kontekście wypadkowości. Natomiast jeśli szykujemy się do dłuższego wyjazdu, to z pewnością warto byłoby jednak zadbać również o kondycję psychofizyczną. W zależności od tego, jak daleko się wybieramy, oczywiście warto jest zaplanować podróż nie tylko w kontekście samego toru jazdy, ale również w kontekście sprawdzenia samego pojazdu i bardzo często też kierowcy zapominają o tym, żeby zadbać także o siebie, o swój stan psychofizyczny, stan emocjonalny, o to, żebyśmy nie wyjeżdżali leżeli zmęczeni po to, żeby też wyciszyć pewne emocje, które niekiedy, a nawet bardzo często stanowią bardzo ważny czynnik wypadkogenny, dlatego że jeśli kierują nami emocje, to niestety, ale mm, funkcjonowanie poznawcze bardzo na tym cierpi, a to ono jest gwarantem bezpieczeństwa. Emocje tutaj ma Pani na myśli taki pośpiech przed wyjazdem, czy jeszcze to, że emocje po całym tygodniu pracy nie opadły? W zasadzie jedno i drugie. ciągu długiej trasy, którą pokonujemy zazwyczaj wyjeżdżając na taki dłuższy weekend, jak często należy odpoczywać? To jest bardzo złożone pytanie, dlatego że zależy od tego, czy jedziemy sami, czy jedziemy z dziećmi, czy w jakim wieku też są dzieci i jak daleko jedziemy. Bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście kierowca, który nawet nie jest kierowcą zawodowym, słuchał swojego ciała i trochę jakby też wędrował za informacjami, które z niego gdzieś tam idą. To znaczy, że jeśli zaczynamy ziewać, jeśli zaczyna nam być zbyt ciepło, jeśli jesteśmy zbyt zmęczeni w danym momencie, to to jest jest e, moment, że nawet jeśli zostało nam 20 czy 30 kilometrów, powinniśmy jednak się zatrzymać, przewietrzyć auto, napić się wody, zjeść kostkę czekolady gorzkiej, to jest bardzo ważny kawałek, ale zdecydowanie lepszy niż tak zwane energetyki. Generalnie chodzi o to, żebyśmy nie forsowali się do tego, że jeśli zostało nam niewiele kilometrów, to powinniśmy dojechać, bo właśnie w tych newralgicznych momentach bardzo często zdarzają się wypadki, czyli wtedy, kiedy kierowca już doznaje takiego swego rodzaju rozluźnienia, takiej bezrefleksyjności i wtedy jesteśmy zdecydowanie częściej narażeni narażeni na popełnienie błędu. Jak brak odpoczynku wpływa na percepcję? My mówimy w psychologii o zmęczeniu zarówno fizycznym, jak i psychicznym i tutaj e, jeśli chodzi o takie zmęczenie obwodowe ogólne, to ono rzeczywiście będzie wpływało na taki stan fizyczny i na tą senność, natomiast kwestia zmęczenia psychicznego z kolei będzie zdecydowanie częściej widoczna w takich objawach jak ślepota z nieuwagi, jak taki brak uważności, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu. Zwracajmy uwagę na takie rzeczy, które dotyczą na przykład jazdy w długim środowisku monotonnym. Wtedy analizatory prędkości bardzo szybko przyzwyczajają się do prędkości, z jaką się poruszamy i zaczynają nas oszukiwać. W związku z tym dobrze jest wtedy używać tempomatu, tak żebyśmy nie przekroczyli prędkości. I też tego rodzaju środowisko, środowisko monotonne niestety nie wpływa dobrze na funkcjonowanie również poznawcze. To znaczy, że jesteśmy wtedy mniej uważni, a zatem również narażeni na popełnianie błędu, więc zwracajmy uwagę na to, jak środowisko okołodrogowe wpływa na nasz sposób funkcjonowania, tak żebyśmy bezpiecznie dojechali. Hello, Sue, I'm calling from the car. In a while, I'll be there where you are. Been working late tonight, but soon I'll hold you tight. Goodbye. Hey, Renee, I'm out here on my phone. And I hate let act like I'm really calling him. I miss your presence. I'm calling from the car. Mix me up a drink. I'm not that far. Pamiętajmy też o tym, żeby po drodze nie narazić się na konsekwencje prawne, szczególnie jeżeli na majówkę zabieramy ze sobą przyczepę. Dariusz Wawrzyniak ze Stowarzyszenia Polska Grupa Karawaningowa. Mamy długi weekend, wyjeżdżamy za miasto i zabieramy ze sobą przyczepy, ciągniemy łódki. Jakie auto, jaką przyczepę może ciągnąć? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, co chcemy ciągnąć, co ma być na przyczepie, czy ma to być przyczepa kempingowa oraz to, czy mamy dostosowany do tego pojazd i posiadamy stosowne uprawnienia. Pierwszy kierunek to na pewno po podjęciu decyzji i ustaleniu, co to ma być, należy skierować do dowodów rejestracyjnych, zarówno przyczepy, jak i pojazdu. Tam znajdziemy wyszczególnienie odnośnie dopuszczalnej masy całkowitej, czy to dla przyczepy z hamulcem, czy przyczepy bez hamulca. To znajdziemy w rubrykach 01 i 02 2, czy też o 1, o 2 i po tych informacjach będziemy w stanie już precyzyjnie ustalić, czy spełniamy wszelkie kryteria do tego, aby taki transport wykonywać. There's a book in my saddle, written words to see me through. about a man who was a savior, died and raised again for me and you. It's written here, come down. oh no. Some good cowboys to save from a burning hell. I believe what Jesus told me. If you ask, you shall receive. And I want to ride. Lord says it's time for me to leave. It's written he'll come down riding on a big white stallion with a band of angels out on his trail. He ain't looking for no desperado, no. There's some good cowboys to save. saved from a burning hell. Just some good cowboys to save from a burning hell. Polskie Radio. Jedynka. Jeśli chodzi o konieczne uprawnienia, które należy posiadać i co one dają, to w pierwszej kategorii oczywiście to, co ma większość z kierowców, większość z nas, czyli kategoria B. Dzięki niej możemy prowadzić zestaw z przyczepą tak zwaną lekką do 750 kg. Co jest istotne, masa całego zestawu takich pojazdów, przyczepy plus pojazdu ciągnącego, nie może przekroczyć 3,5 tony. Drugim z możliwych wariantów jest prawo jazdy B96, który które umożliwia prowadzenie zestawu składającego się z auta o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy innej niż lekka, pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zestawu, czyli pojazdu i przyczepy nie przekroczy 4250 kg. To, co jest istotne, na to prawo jazdy nie trzeba odbywać odrębnego kursu, wystarczy zdać stosowny egzamin, czyli tutaj mamy pewnego rodzaju ułatwienie. Ostatnim elementem jest prawo jazdy, które no, daje najwięcej spokoju, czyli jest to zestaw B plus E, który powoduje, iż możemy ciągnąć przyczepy przekraczające podane przed chwilą przeze mnie wartości, ale tutaj też istotne jest to, że masa całkowita zestawu przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Oczywiście wszystkie aspekty związane z tymi masami, o których wspominałem również na wstępie naszej rozmowy, także obowiązują, czyli należy sprawdzić dowód rejestracyjny, żeby wszystko tutaj się zgadzało. Na co musimy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi na przykład o mocowanie? Pierwszym krokiem, i to akurat bardzo mocno przestrzegam, żeby od tego zacząć, czy mimo posiadania haka w dowodzie rejestracyjnym, posiadając hak, czy został on wbity do dowodu. To jest jakby pierwszy krok, który należy poczynić. Drugi element to trzeba pamiętać o tym, żeby masa całkowita przyczepy nie przekroczyła wartości siły, jaka została wskazana w przypadku haka holowniczego. Jest to taki element, który jest istotny z punktu widzenia oczywiście bezpieczeństwa, żeby nie przekroczyć tego i nie urwać kolokwialnie mówiąc haka. excuse me, but I think you got my town jeżeli już mamy cel naszej majówki, pamiętajmy, żeby docierać do niego drogami najlepszej jakości. W pierwszej kolejności wybierajmy autostrady, potem drogi ekspresowe, bo według raportu policji na tych właśnie jest najbezpieczniej, co podkreśla Katarzyna Przybylska, Navi Expert. To, na co ja bym zwróciła uwagę, to żeby nie jeździć na pamięć, żeby nie bać się jechać nową trasą, zaufać nawigacji, żeby sprawdzać trasy dojazdowe w nawigacjach online. Szczególnie wtedy, kiedy raz na jakiś czas wybieramy się w dane miejsce, wówczas mamy, możemy mieć pewność bądź bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że dostawca takiej nawigacji uwzględnia także nowe odcinki dróg, które pojawiają się między tymi wyjazdami, że uwzględnia tam remonty, i informacje o zmianach organizacji ruchu, a przecież to jest coś, co może nam bardzo skutecznie no, utrudnić ten nasz wyjazd. Unikałabym raczej wyjazdów w piątek po południu, w sobotę do 12. Myślę, że te skrajne dni będą najbardziej obłożone, jeśli chodzi o trasy wyjazdowe. To, co jest ciekawe i co wynika bezpośrednio też z raportu policji, to właśnie piątki, szczególnie w tym szczycie popołudniowym, to w ogóle jest najbardziej wypadkowy czas na drogach. A skoro wcześniej mówiliśmy o podpinaniu przyczepy, to pamiętajmy, że jadąc z przyczepą, też powinniśmy odpowiednio zaplanować trasę. I to jest chyba też dosyć istotne, bo w ostatnich e, latach w Polsce bardzo popularne stały się podróże kamperami. Więc jeśli wybieramy się w podróż takim kamperem, to wówczas też warto wyposażyć się w taką nawigacyjną, która uwzględnia te wszystkie ograniczenia tonażowe, czy jeśli chodzi o wysokość pojazdu, bo wtedy zupełnie inaczej się podróżuje niż e, takim autem osobowym. A nieważne, czym Państwo na majówkę się wybierają, czy to będzie samochód osobowy, przyczepą kempingową, pociąg, autokar, samolot. Wszystkim życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów, bezpiecznego i udanego weekendu majowego. Polskie Radio. Jedynka. Don't worry about me. It's all over now. Though I may be blue, I'll manage somehow. Love can't be explained, it can't be controlled. One day it's warm, next day it's cold. Don't pity me, cause I'm feeling blue. Don't be ashamed, it might have been you. Oh, oh, oh, oh, oh love, oh, kiss me one time and go, oh, love, I'll understand. don't worry about me. Sweet, sweet, sweet love. I want you to be as happy as I when you love me. I'll never forget you, your sweet memory. It's all over now. When one heart tears, one heart, one heart goodbye, one heart is free, and one heart will cry. Oh, oh, oh, oh, oh, sweet, sweet baby, sweet, baby, sweet. It's all right. Don't worry about me. Obiecałem Państwu na początku tej trzeciej godziny naszej audycji prezentacje artystów, y, no takich y, doświadczonych, y, artystów wielkich, jeśli chodzi o rynek muzyki country i takim jest właśnie Randy Travis, który debiutował pod koniec lat 80., a od 2013 roku już niestety nie śpiewa po ciężkim udarze, którego, któremu uległ, już występować na scenie nie może. Możemy tylko słuchać tych minionych jego nagrań. Dwa kolejne wykonaniu Trivisa. Someday, when our dream world finds us, and these hard times are gone, we'll laugh and count our blessings in a mansion all our own. If we both pull together tomorrow's sure to come and someday we'll look back and say it was fun we'll live on love and pennies and a daydream outside. And I'm amazed when I hear you say, Baby, things will turn out right. We've climbed each hill together, each step one by one. And someday, We'll look back and say it was fun. stars. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. Breaking up the pool balls, chalking up the cues, jukebox pumping softly, lazy summer blues. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. through the blue smoky haze, all through the day. troubles seem to melt away. My heart's on a roll, I'm easy in my soul. There's no hurry, no worry, things are going my way. My arms around my baby, shuffling on the floor. Cigarettes and sawdust, squeaky old screen door. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. my soul. There's no hurry, no worry, things are going my way. Outside the dark is falling, stars are winking bright. and old hoot owl is calling, everything's alright. Honky tonk moon keeps shining on my baby and me. honky tonk moon keeps shining on my baby and me. Ten honky tonk księżyc świeci nade mną i nad moją kochaną. Randy Travis w pięknej piosence stosownej na tę porę dnia, a właściwie nocy. Proszę Państwa, mm, Wojciech Błoński, mm, Kajetan Tłokowski i ja, nazywam się Jerzy Głuszek, towarzyszyliśmy Państwu e, podczas tej nocy jedynki w drodze od e, północy. No to trzeciej godziny jeszcze czas na dwie piosenki. Dolly Parton zaśpiewa pierwszą z nich, to słynny Applejack, a potem raz jeszcze wrócimy do Willie Nelsona, którego już w drugiej godzinie prezentowałem Państwu. Tu w pięknej piosence, stosownej też na tę porę, e, doby, e, Drinking Champagne. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Of the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now, old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song. Applejack that old Applejack had made. Then he'd take his banjo down, then he'd ask me if I'd sing, and he would play. He's gone. Oh, but he left me his banjo and early morning. Knowing tomorrow I'll wake up with you on my mind. Guilty conscience, I guess. Though I must confess, I never loved you much when you were mine. I'll keep drinking champagne, feeling no pain till early morning. Dining and dancing with every pretty girl I can find. Having fling, a pretty young thing till early morning. and tomorrow I'll wake up with you on my mind. I guess. Though I must confess, I never loved you much when you were mine. So I'll keep drinking champagne and feeling no pain till early morning. Dying with every pretty girl I can find. I'll keep having a flame with a pretty young thing till early morning. Knowing tomorrow I'll wake up with you Polskie Radio. Autopromocja. Jeden z najbardziej imponujących pałaców w Polsce, zwany łódzkim Louvrem, Zagrał w wielu filmach, między innymi w legendarnej już Ziemi Obiecanej. Jakie kryje tajemnice i artefakty związane z włókienniczą potęgą i królem bawełny? Pałac Rodzinny Poznańskich, dziś Muzeum Miasta Łodzi, czyli jedyne takie miejsce. Nie zabraknie także łódzkich historii związanych z pracą artystyczną Andrzeja Seweryna, który właśnie kończy 80 lat. Zapraszam do Łodzi, dziś od 9. Sława Wieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.